Radio 021, redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, jeli, i onda kažeš talk show braći budu. Idu, recimo, četiri takta ovoga, Četiri taktalna, okej. Okay. Ako ja ću da ti brojim. E, ima čovjek za brojanje. I Četiri on... suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo niz dlake, pa posle ide tog show Braći Budke. Znači da mi kaže, moramo... Vi sad slušate talk show Braći Budke. Vi ćete tek da slušate Ernest. Tek, tek sada počinjete da, da slušate. Počinjete, da. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, slušate. onda, onda da slušate. Znate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počne. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Budkaj. Dobar dan dame i gospodo, slušate talk show Braće Budkaj. govorimo o vrlo ozbiljnim temama danas. što se dešava ovih dana, ovih meseci u našoj zemlji je veoma e, čudan odnos javnosti prema vojsci Jugoslavije. Mi smo danas odlučili da malo rasvetlimo položaj vojske. Znači, tema današnje emisije biće transformacija vojske Jugoslavije i uloga oruženih snaga u novonastaloj situaciji. Muzika studiju Radija 021 je potpukovnik prve klase gospodin Tugomir Kajsičanin, aktivno vojno lice, čovek koji će nam bliže objasniti o čemu je reč. Gospodin Kasičanin, evo, ja sam e, rekao da je tema transformacije vojske Jugoslavije. Civilni sektor e, kao da blagonaklono ne gleda na vojsku Jugoslavije, na njene aktivnosti. Stiče se utisak da je vojska obezglavljena, da se možda nije snašla u uslovima izmenjenih geopolitičkih prilika. Recite mi, da li je vojska obezglavljena, da li se nije snašla kako to mnogi misle? Ja moram da demantujem mnoge stvari i fame koje kruže o vojci i ulozi armije. Vojska je depolitizovana, više nema starih obaveza da čuva ustavni poredak zemlje, zadatak joj je jedino da služi narodu i da izvršava naređenja sjajno, međutim baš kod tih naređenja kao da tu nisu čiste stvari. Da li imate striktna naređenja od jedne ili više osoba, jer u javnosti kruži priča baš zbog tih naređenja da dolazi do možda konfuzije. Pa mi slušamo naređenja sa svih vrsta, zna se ko, čija naređenja, čija je komandna, čija je izvrsna na, vojska ima izvrsnu, međutim tu dolazi i do nekih konfuzija često zbog toga što se ne zna i nije tačno postavljena uloga vojski, ne zna se šta je njen pravi zadatak zato što dolazi do konfuzije između koncepcijskih stavova različitih političkih subjekata u ovoj zemlji. Gledajte, vi ste profesionalni vojnik, da li kod vas postoji dilema šta se dešava kada primite naređenje od nas ne postoji dilema kada se primini naređenje, kada se izda naređenje, mi izvršavamo naređenje. S tim što kada dođe nekoliko kom, ne, neko konfuzno naređenje, onda je pitanje prioriteta u toj konfuziji šta da se izabere i tu vojska mora mnogo da razmišlja. A zna se da vojska ne treba mnogo da razmišlja kada treba da dejstvuje. Kada treba jednostavno da izvršava tu svoju funkciju koja je izdata u naređenju da preuzme njenu izvrsnu ulogu naređenja u dejstvu. Ne ide mi u glavu sve to ovo je Ja sam profesionalni vojnik i ja nemam dileme jer za mene je naređenje i zadatak svetinja. Jedino, kaže, malo je nezgodno kad su naređenja oprečna i kad jedan prioritet zamenjuje drugi prioritet. U redu gospodine, ali nije vaše da razmišljate o prioritetima. Verovatno neki iznad vas na nekim visokim položajima, mada ste i vi na visokom položaju, e, znaju da... Tamo je konfuzija, tamo je izvor konfuzije u redu, znate šta me interesuje? Ovde u Vojvodini neki se bune kako je previše vojske, kako se, kako kažu beogradski vlastodržci, poigravaju sa emocijama građana i kako pokazuju moć koristeći vojsku u političke svrhe. Da li je tačno da se vojska koristi u političke svrhe? Ili smo s tim prekinuli jednom zauvek? Ja mislim i moram kategorički sa rezervom najoštrije da izjavim kako su to tipični postupci unutrašnjeg neprijatelja koji ni posle evo svega što nam se dogodilo ne miruje. Znači, još uvijek postoje... dalje aktivna, Evo, oklopno mehanizovani bataljon je u reonu Severne Bačke na vađenju paprike i sađenju ozime pre, pšenice. Treći pad Dobranski pup, puk, pup u reonu Petrovca forsira branje hmelja putem vazdušno desantna na isti, jer u ovom slučaju ne treba merdevine i tu su velike uštede. Da, znači vojska radi i deluje u skladu jer, sa potrebama i zadacima jer padobranac u padu hvata taj hmelj i normalno samo u padu u kosom letu ubacuje u jednu vreću. Čekajte, rekli ste neprijatelj ne miruje. Da li, da li još uvek postoje neprijatelji u ovoj zemlji? Ti unutrašnji, na njih sam mislio. Pa, unutrašnji neprijatelji uvek moraju da postoje, ali Evo sad da kažem kada je treća armija letos forsirala maline po sumadi, mogli su se čuti slično pogrešne ocene i sredine koje su forsirane. Da. Mi radimo po naređenju, ali i za dobrobit države, pa tako i svakog savesnog i poslovnog pojedinca. Da nije vojske Jugoslavije, mi bi danas kukali kako na strateški proizvod malina, premda je rodila, nije obrana u željenom volumenu i kako inkasiramo veliki gubitak na državnom nivou. Reci... I to samo da dodam, da. zbog toga što nije tačno pojašnjena uloga vojske u ovakvim zadacima. Vi ste dobili... Ni narodu nije pojašnjena, ni građanstvu koje je biralo ovu vlast. Ja nemam ništa protiv vlasti, ja samo hoću da oni sednu, da se dogovore šta je naša funkcija u ovom političkom i geostrateškom trenutku. Čekajte, hoćete da kažete da narodu nije objašnjeno šta vojska radi? Ti preleti aviona... A pa nešto je i objašnjavano, ali nije dovoljno. Evo, hteo sam da kažem, a ti silni preleti aviona nad Novim Sadom i drugim vojvođanskim gradovima, evo letos svakodnevno su preletali, leteli, zašto? Mi smo imali naređenje, to je organizovano i izvedeno po naređenju vrhovne komande u cilju uništavanja i neutralisanja larvi, komaraca i odraslih jedinki. Da. Vi naravno ne znate da je vojska Jugoslavije zaprašivala sva legla uz rečne tokove i da je zahvaljujući vojsci Jugoslavije ovo leto, kako u fizičkom, a tako i u turističkom smislu, bilo leto sa izuzetno malim učešćem komaraca u gledan ovako u korpusu sveopšteg kretanja komaraca, posebno u sredinama bogatim toplokrvnim životinjama, ljudima, stokom i to, kao što su gradovi veće urbane sredine, zatim stajski objekti, i ovaj namenske uh, i, i ove jedinice za namensku Moli, proizvodnju molim vas, da mesa. Da, da vas pitam, a zašto, zašto to nije objavljeno, zašto nije narodu rečeno vojska zaprašuje komarce, to i to će se desiti i dešava se, nego se stvara konfuzija. Da li možda vaša služba pod paroli u vašoj službi nisu dobili zadatak da izađu pred javnost. Moje mišljenje da je stvar loše procene i loše koordinacije i da narodu jednostavno nije objašnjena funkcija vojske u ovim novim zadacima i novom političkom trenutku. A čekajte, to prskanje e, komaraca iz vazduha, to se radi inače, zbog čega vojsku angažovati na, na prskanju e, komaraca? E, naša je procena da prskanje iz vazduha uz pomoć mlaznih aviona je daleko efikasnije i da poljoprivredna avijacija nema potrebe instalacije za potrebne instalacije za tako sveobuhvatno i uspešno dejstvo. Recimo jedan mlazni avion, kada leti dva maha, uzmite digitron u ruke i izračunajte kojom brzinom on može da poprska recimo jednu površinu, a kojom brzinom i kojom dimenzijom može da poprska jedan poljoprivredni avion. Znači, veća... Mi da nismo tada preletali, komarci bi građanstvo ne samo pojeli krvim posisali, A još da ne računam koje su naše procene bile u gubicima samo od ranjavanja očešanja građana. Jer građani bi bili izloženi manje više realnoj opasnosti od, od, od malarije i da ne kažem drugih, drugih infekcija koje nastaju putem neopreznog i e, pre, prevelikog češanja građanstva. Da mi gospodo... Po telu, pre svega po, po telu ekstremitetima, letnje vreme, znoji se na to češanje, Kada se na te ranice uvati znoj, to je idealno za razvoj infekcije. Zbog toga smo mi odlučili u generalsabu da krenemo intenzivno mlaznim avionima sa svim mogućim sredstvima, prašcima, da zaprašimo to jednom za svagda. Do... Ne ide mi u glavu sve to. Da se posle ne bi neko češao. Ovo je strašno. Dame i gospode, u studiju Radija 021 je potpukovnik prve klase Tugomir Kajsičanin. Gospodine generale, znači, vaš e, principijalni stav kao organizacije, kao sile, kao vojske Jugoslavije je da vi poštujete naređenja i da ih izvršavate. Pa uglavnom tako i to dosledno tako izvršavamo. Dame i gospodo, nastavit ćemo posle ovih vesti koje slede uskoro za manje od minut. Pa, bit će dosta provokativnih pitanja. Imam ja za gospodina generala još tu nekih pitanja koja su prilično nejasna za sada. Idemo s vestima. macie budkę Dami i gospodo, na talacima Radio 021 slušajte talk show Braće Butkaj. E, razgovaramo o transformaciji Vojske Jugoslavije i ulozi oružanih snaga u novonastaloj situaciji. Gost u našem studiju je potpukovnik prve klase Tugomir Kajsičan. Generale, ja sam stekao utisak da e, problema zapravo nema, da je jednostavno reč o tome da vojni i državni organi nisu objasnili narodu o čemu je reč. Čini mi se da je tu osnovni spor. Razumem. Teorija o naoružanom narodu, kao što i sami znate, pala je vodu zbog učestalog povređivanja. Evo recimo nekoliko primjera da vam kažem. Zadužite pet heklera, ambrus, dve zolje, a mali stan. Nevešto rukovanje ukućana, a drugo preka narav naših građana i onda nenamensko korišćenje tog oružja. sramota. Da, gospodin, ja sam samo hteo da, da mi potvrdite ili da negirate ovo. Zašto narodu nije objašnjeno o čemu se radi. Evo bili su preleti aviona nad Novim Sadom, nad vojvođanskim gradovima. Vi ste rekli da su maline brane i u Šumadi, znači narod jednostavno ne zna šta vojska radi. Pa narodu ne treba mnogo ni objašnjavati stvari zbog toga što nije njihovo da znaju sve jer tu su u pitanju i vojne tajne i poluvojne neke tajne koje su ipak deo visoke politike gde mora da se tamo u stvari odlučuje o čemu se radi. Mislite da vojska je, znači ne treba da titra narodu? U tom vojska smislu. ne treba da titra i da podilazi narodu, nego narod treba da... Sad neću da ulazim u te detalje, ali radi se o dve koncepcije. Jedna koncepcija to je paradno-odbrambena koncepcija, a druga koncepcija da vojska treba da se preorijentiše e, na... Na pravom smo mestu, znači ekonomska koncepcija i paradno-odbrambena. Hajde da čujemo recimo o toj ekonomskoj, šta je srž u tome? Pa, vi dobro znate koliki je budžet koji se iz ko, koliki je budžet vojske i šta se koje sredstva se ovaj na vojsku ulažu Da li sam upravo ako kažem da je zastupnik te ekonomske politike u okviru Vojske Jugoslavije, da je zastupnik profesor dr. primariju Zoran Đinđić. Bar tako nam se čini. Uh, gospodin Zoran Đinđić smatra da u stvari vojska treba da prihvati i da uđe u te ekonomske tokove i da se prilagodi tim ekonomskim tokovima i da su ogromna sredstva neisplativa ukoliko se samo investira u vojsku, a da vojska treba i na nekim tržišnim osnovama da funkcioniše. A druga koncepcija, koncepcija doktora Koštunice je ta da u stvari vojska treba da ima paradno odbrambenu ulogu i u tom smislu treba da se prilagođava toj koncepciji. Njegova svetlost profesor dr. Vojislav Koštunica ima neko bolje mesto u javnom mnjenju što se tiče vojske Jugoslavije, jer za razliku od, od profesora doktora Primariusa Đinđića, Koštunica hoće da vojsku zadrži u nekim unutrašnjim okvirima i da je praktično implementacijom još dublje u sve sfere društvenog života da je zadrži i da je, da je čak pojača kako u ekonomsko, tako i u svim ostalim smislima. Dok se priča za gospodina Đinđića da hoće da, da proda vojsku, da je, da pa je iznajmljuje, recite mi nešto o tome. Gospodin Đinđić hoće vojsku da da na tender i da se vojska jednostavno privatizuje, da se da jedan javni oglas i na međunarodnom tržištu da, da se objavi jedan konkurs i da se nađu određeni programi koji će vojsku da angažuju u nekom ekonomskom smislu. A vi znate da resursi na oružanje, proizvodnja, kompatibilnost, nama su skinute sankcije na uvoz i izvoz oružja, a i o sadašnji geostrateški položaj u sadašnjoj geopolitičkoj situaciji, zaista ja tu nemam ništa da primetim, zaista traže novu ulogu vojske, a kažem ovo za angažman u nekim ekonomskim tržišnim kretanjima vojske, tu vojska za sada još nije nespremna, iako mi pokazujemo velike rezultate i na tom polju. Hoću program! Ja bih da čujemo blok reklama, pa ćemo onda da, pa ćemo onda da uključujemo nekog ko je na vezi. Talk show braće Budkaj. Prošle su reklame, možemo da nastavimo ovaj žustri razgovor. Gospodine generale, da li ste vi za jednu ili drugu koncepciju, ovu ekonomsku ili ovu paradno odbrambenu? Vojska tu nije da postavlja pitanja, nego da izvršava naređenja. Mi ćemo ono zašto se ova zemlja odluči, mi ćemo to da izvršavamo vojska ima neke ideje kako bi se mogla vojska, da kažem, osavremeniti i prilagoditi novim kretanjima, ali mi ćemo prihvatiti svaku koncepciju, samo ta koncepcija mora da bude jasna i jednoznačna. E, ja se izvinjam gospodine, uključit ćemo e, dva slušalaca koji su na telefonskim linijama, pa ćemo onda da nastavimo. Ja ću vas konkretnije pitati u šta se dešava u ovoj ekonomskoj sferi, zadaci i kako ih izvršavate, šta se događa, jednostavno da narodu pojasnimo stvari. Dobar dan. Bravo, Recite samo... da ću biti, da, da. uvek da. me prekidati i uvek kažete da skratim. Da, da, zato što vreme leti, a vreme je novac. Tačno, zna, o, da bome. <laughs> Da, da, Pozdrav da. generalu, prvi put se doveli generala. Ne, on je potpukovnik prve pa da, klase. Pa da, vi ga slovljate sa generalom. A ja ga to od milja zovem da, general. Svakako. Izvolite. E, pa i ja ću od milja. I pozdrav voditelj, to je razume se. Da, da, Imam hvala. dva kratka pitanca Izvolite. ili kako ti kažeš pesmice sad će biti. Ovo, prvo pitanje. E, naš predsjednik legalista izjavljuje da nije vlastan, baš taj izraz je upotrebio, da ovaj, nema ga čak ni kod Bujaklije, da vezano ono za Labusa i za Crnu Goru, to znamo šta je. A da, da li je vlastan naš legalista da štiti Pavkovića toliko i zašto ga štiti i dokle? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, da li je gospodin general naš gost, koga ponovo pozdravljam, e, dobio kakvu kolajnu ili kakve zasluge, da li ima u ratu u kom Srbija nije bila? I ovaj, ovo o paradnom tom drugom delu. Paradno odbrambena pa, funkcija. Tačno, tačno, da. paradno odbrambena. Ja mislim da naš legalista više voli to drugo, zbog toga što onda na paradi, recimo, vazduhoplovstva, on dobije počasno nešto da je pilot. Da, da, e, počasni pilot, da, da počasni da, pilot, e, da, da, da, pitanje i srdačan pozdrav. Bila sam kratka, zar ne? Da, da. Ajde. E, Prijetno, hvala vam na ovom pitanju. Ja ću da samo odgovorim gospođi. Gospodin predsednik Koštunica je počasni pilot i počasni, kako se to sad kaže gospodine, čovjek koji sedi za ovim protivavijanskim topom. Sad ne znam detalje, te ne bi mogao da kažem, ali ja bi se vratio, na, to su više pitanja za gospodina Kostunicu, i u tom smislu ja ne bi preuzeo na sebe dužnost da odgovaram Setio sam u ime se državnika. Rukovoc protiv vazdušne instalacije. Počasni. Izvolite. Znači, ajmo da čujemo ekonomija, šta vojska konkretno radi? E, da, gospođa je postavila pitanje za, za ovu paradnu koncepciju, paradnu odbrambenu i gospodina Koštunicu. Ja se slažem da je on zastupnik više te struje, tako? On je više zastupnik kontinuiteta u vojsci i zbog toga... I general Pavković General je Pavković je ostao u vojsci zbog toga da bi vojska imala kontinuitet, da ne bi bila obezglavljena i zbog epoleta. Vi ne možete sad taj paradni moment kontinuiteta da presečete i da preko noći kažete juče je bilo, sad je nešto drugo. Jednostavno ja razumem tu koncepciju, a sa druge strane razumem i ovu drugu koncepciju, ekonomsku koncepciju. Hajmo o toj ekonomskoj koncepciji konkretno. Šta vojska radi, pa šta Evo, se dešava? Možda građani malo znaju te podatke, ali vojska u poljoprivredi jeste da koristi državni budžet, ali taj budžet na neki način i nadoknađuje svojim permanentnim učešćem u poljoprivredi. Mi imamo kontinuitet manevara, pri tome u poljoprivrednim radovima istovremeno pokušavamo da sinhronizujemo i takve aktivnosti kao što su plašenje agresora, mi smo stalno u pripravnosti. Znači mi imamo kompatibilne nekakve ovaj prilaze tim poljoprivrednim radovima gde se i vojni aspekti rade, ali i ekonomska funkcija se ispunjava vojske. Znači, gospodine general, ako sam dobro shvatio, vojsko Jugoslavije se bavi poljoprivrednim radovima pospešujući, podužujući u, u širem razvoj, smislu da, poljoprivrednim da, da. radovima, zato što Isto, tu ima i taj vojni aspekt. Istovremeno e, vežba svakodnevno time, istovremeno plaši potencijalne neprijatelje koji gledaju naravno sve što se dešava, ovi avaksi kruže i dalje iznad naših teritorija. Vi možete teritorije. jednu poljoprivrednu radnju tako da organizujete da jednostavno i E, vežbe se izvršavaju u funkciji zaštite od agresora, plašenja agresora, odbrane od agresora. Na primjer, evo, samo da uzmem, spomenuo sam zaprašivanje komaraca. Onda recimo avion isto može da se koristi, naša najsavremenija borbena tehnika može da se koristi i u mirnodopske svrhe, tako da mi imamo avione sa određenim priključcima za sejačice, za prskanje. U nuždi avion može Ja sam vam pokazao one naše planove, modele, crteži, planove. Da. U nuždi avion može da služi za oranje, s tim da mu se ošrafe samo krila i okrene se na opačke i jedan dobar kovač iskuje na ovome iskuje na onom srednjem krilcu ovaj malo oštri jedan deo koji kad se okrene taj avion to se zove za, ralo ralo. Ra, kao ralo i tamo mislim postoje planovi naše naše naše inženjeri su ovaj, savladali. Zanimljivo je ono što ste mi pričali kako rešavate problem korova koji je zaparuženo je mnogo zemlje, posebno u Vojvodini. Kako se rešava to pitanje? Vi ste jednu teritoriju tako veoma brzo očistili od korova. Šta radite? Biće zanimljivo da čujemo. Pa evo, napalmom vi možete za kratko vreme ogromne površine da iskorenite od korova. Zatim tu su kasetne bombe, a onda tu su i druge vojne mašine, vojna mehanizacija, na primer tank, je u stvari šta je tank? Tank je gledano jedna mašina koja ima univerzalno neko svojstvo i može da se koristi i u odbrane bene vrhe i u svrhe agresije, a isto tako može da se koristi sa odgovarajućim poljoprivrednim priključcima i za oranje, sa drljačom, tanjiračom, zatim tank je izuzetan krunjač zato što ima onu cev za ubacivanje, da, tako. A mi pravimo i nove modele tenkova gde određene delove kao u Lego kockama univerzalizujemo tako da tank, u stvari ispalna cev od tenka je vodovodna cev sa mušicom. Tako da ta cev može da se koristi i za melioraciju, a u slučaju agresije samo se vodovodne cevi ošafe i svaki građanin može na vozilo da zašafi taj tu cev i da ima, pošto ima mušicu na kraju koristi u stvari automobil lično vozilo, lično, lič, lični automobil da, da, može da koristi i kao tank. To je jako sramota. Recite mi, up, uh, e, ova oznaka MKHA21B će zanimljivo da čujemo. To je pre to je model helikoptera, helikopter. To je model helikoptera koji je, čija je namena proširena u novoj koncepciji koje se sugeriše od strane profesora Đinđića za čuvanje, praćenje i osmatranje a u isto vreme i satrivanja ovaca, koza i drugih govečadi. Zatim, kompatibilan je sa radarima koji obavljaju radarsko praćenje stada preko satelita instaliranog na zemlji. Ovi lokatori u poljoprivredne svrhe koriste se, vi ste rekli, na bazi bombardovanja se mnogo što što može uraditi u, u, u sferi obrade zemlje. Lokatori u poljoprivredi, bombardovanje, ono što ste pričali, kopanje rupa i Pa postavljanje lokatora je, prednost toga je zbog toga što vi možete da unapred isplanirate neku aktivnost kao što je recimo pošumljavanje ili da. sađenje kukuruza ili sađenje nekog drugog bilja od nekog poljoprivrednog do ukrasnog bilja. Tako da postavljanjem lokatora vi možete u stvari da raketnim gađanjem na te lokatore pravite odgovarajuće rupe, odgovarajuće dubine, a u bojevu glavu stavite seme, od recimo nekog drveta, topole ili kukuruza, zavisi sad koliko koja vam je kultura koja vam potrebna. Je kultura potrebna, prema tome prilagođavate i dubinu rupe, tako da to seme u bojevoj glavi kada se ispali to agresivno sredstvo napravi veliku rupu ili odgovarajuću rupu, to mi prilagođavamo preko jednog zateznog ovaj mehanizma i na taj način vi možete da pošumite za 20 minuta vi možete da od, obradite 10 hektara. 10 hektara, to je jedna pristojna šumica. A ovo pošumljavanje gradskih sredina selektivnim bombardovanjem, to je zaista zanimljivo i to je zadatak koji je vrlo zahtevan za svaku armiju, pa pretpostavljam i našu koja je obučena i osposobljena. Pa pošumljavanje gradskih sredina teče slično kao i u vangradskim sredinama, S tim da selektivnim bombardovanjem vi ipak morate da pazite na građanstvu, mora taj deo grada da je očišćen od žive sile i ljudi i ostale žive sile i vi dobijate ne samo da ste posadili drveće, već čaure ostaju kao žardinjere i u, u, ukrasni detalji ovaj, koji mogu kasnije kao mobilno zelenilo da koriste. Kao statičko mobilno zelenilo, pošto zavisi koliko je duboko čaura zaronjena ispod površine zemlje. još bih hteo da dodam da na taj način, evo, posle 10 godina Vukovar je jedan od najzelenijih gradova, jer u stvari 91. je izvršeno jedno masovno pošumljavanje Vukovara i posle toga došlo je do raznih nesporazuma, pre svega od strane međunarodne zajednice koja još nije shvatila transformaciju naše armije. Imamo još nekog na vezi, prilično se načeka, odustaje. Idemo s tim oglasima, može? Vi slušate sada niz dlake talk show braće Budkaj. Dami i gospode, u studiju Radio 021 je pukovnik prve, zapravo potpukovnik, ja se izvinjam, potpukovnik prve klase Tugomir Kajsičanin. Govorimo o vojsci Jugoslavije, o oružanim snagama, o novoj koncepciji, o učešću i o onom što je problematično, a to je javno mnjenje koje nije upoznato sa onim ta vojska radi. Rekli smo vojska u poljoprivredi, zapravo ona ekonomska koncepcija pod vojstvom gospodina Đinđića. Ja, ja sam spomenuo neke od primjera, ali evo da nastavim. Kaćuše mogu da se koriste za paprike, za detelinu može da se koristi helikopter recimo. Čekajte kako kaćuše paprike za sađanje ili... Zato što ona pravi sitnu rupicu i tačno tu samo prođe posle toga jedan vod vojnika i posadi seme od paprike ili rasad i vi imate papriku da kažem po, možete sa velikom preciznošću da pravite te rupice. Zatim ovo sam teo da kažem, helikopteri mogu da se koriste kao kosačice. Takozvana mirror figura se uradi sa helikopterom. Helikopter znači za 180 stepeni horizontalno se zaokrene i on ne uporedio, nema te kosačice koje može toliko da hvata detelina. Dobro. Onda da, još. Angažovani ste i u mesnoj industriji, ako se ne varam. Da, i u mesnoj industriji, recimo industrija mortadela Šabloni za salame preko olučene cevi od tenka mogu da se iskoriste jer naša mesna industrija je iznela na tržište kombinovanu prvoklasnu polutrajnu salamu koja se u stvari izlači kroz cev od tenka koja je, kažem, olučena. Da, to je onaj pa onda gledajte, forma salame kao što su ove zubne paste signal šarene. Kao signal, one šarene, samo što su jo, ne samo kao signal, nego i spiralne, zato što ga zavrti ona cev. Da, da. Zatim leveno meso se dobija tako što se u čeličnom, takozvanom čeličnom bunkeru, stave životinje i malo vitezita. I to raznese i napravi mleveno meso i samo se pokupi sa jednom kašičicom velikom, se pokupi to po zidovima i vi imate mleveno meso. šou braće Butkaja. Onda još sam hteo da kažem da vojska ima i druge funkcije. Na primjer, vojska je motorna snaga filmske industrije. Vi znate da se u Hollywoodu osjeća velika potreba za ratnim filmovima, akcionim filmovima, da bio je ovaj Pearl Harbor, sad je pre nekoliko meseci počeo i napravio bum. Vidite šta se radi, oni sad sve rade kompjuterski zbog toga što nemaju svoje obučene statiste. A to košta kompjuterski? A to košta, štedi se na montaži, jer se u tim akcionim filmovima nemaju profesionalaca, a upravo mi smo pravi, da kažem, pravi mediji za to, jer naša vojska se gimnastikom bavi svaki dan 15 minuta, jutarnjom gimnastikom obavezno. I to su ljudi do kraja obučeni za sve moguće hollywoodske zahteve. Posebno ove kaskaderske scene, ali tako? Posebno kaskaderske zahteve i zahteve izuzetnih fizičkih opterećenja. Hvala gospodin general, idemo s blokom reklama, čućemo jednu muziku, a onda ćemo da nastavimo ovu zanimljivu priču. Talk show braće Budkaj. Dame i gospodo, ja se nadam da ste sada bolje upoznati sa ovim vojnim pitanjima. Gospodin general Kasičanin je prilično toga rekao, mi ćemo nastaviti priču, ja ću samo da ponovim otprilike, znači vojska, s obzirom na ovo ekonomsko stanovište i ovu ekonomsku koncepciju, vojska radi prvenstveno u poljoprivredi, tu ste rekli eh, da se radi vojska selektivno bombardovanje. od selektivnog bombardovanja do zagrevanja mlaznim avionima rane salate. Dobro, znači eh, paprika se sadi, kopa se, paprika, krastavac, krompir. Krompir mora jedan deo ručno da se ide, ali to mi sa brigadom postižemo ve, već informacijama vojni, vojnim. Prođe pre toga tank, ili onaj naopačke avion bez krila, ali ne onaj što ima motore na krilima, nego onaj što ima na sredini trupa motor, Na opačke kad se okrene prođe nekoliko puta prošparta i posle toga ide jedna desantna jedinica za sađenje krompira. Znači, građanstvo ne treba da se uznemirava ovi preleti aviona na teritoriji cele zemlje Vojvodine. To je sve normalno i to je ekonomski... To su normalne aktivnosti, svakodnevne aktivnosti vojske. Građani op... moraju na to da se priviknu ukoliko žele da ovu funkciju ekonomsku vojska dosledno ispunjava. Znači, nema razloga za brigu, ekonomski razlozi su u pitanju, vojska se tržišno ponaša i nije tačno, ja bih da bi vi potvrdite, nije tačno što pripisuju doktoru Đinđiću da hoće da rasturi vojsku, je li tako? On ja, hoće da je angažuje na domaćem ja terenu. Ja duboko sam uveren da on hoće da nađe novu funkciju vojske koja će odgovarati novim zahtevima i potrebama naše zemlje u novim političkim i geostrateškim uslovima. E, pošto nemamo mnogo vremena, hajde da čujemo samo ovo, e, ovu drugu koncepciju gospodina profesora Primarijusa Đinđića smo čuli e, ovu koncepciju gospodina Koštunice. Znači, ta paradno odbrambena funkcija, tu je malo nešto drugačija situacija, izvolite. Pa evo, vi znate da nova funkcija vojske između ostalog mora da bude i vaspitna funkcija. PŠVC, porodica, škola, vojska, crkva. Vojska je jedna velika porodica od toga mora da se pođe, Vojs, vojska se inovira i u vojsci mnoge stvari koje društvo opterećuju mogu da se reše. Na primer, u vojsci imamo kurseve za odvikavanje od hrkanja, od pušenja, kursevi za lepljenje bicikli, bicikl guma. Pogrešno je mišljenje da se u vojsci samo skuplja lišće. Vojska znači ima funkciju koju treba da dopuni porodici, koju u stvari ne može da izvrši ni porodica, ni škola, ni crkva, tu je vojska da dopuni to i kompatibilna je sa svim ovim ostalim bitnim strukturama društvenim. A druga stvar, učenje patriotizma, recimo liste gorod, svijeta i cvijeće. Onda sivi sokole, prijatelju stari, daj mi krila sokole da preletim plan. <laughs> jer ova pesma sadrži metaforu o preletu planine, ali ne može svako da preleti planine, nego samo dobro obučeni vojnik koji ima 15, bar 15 minuta jutarnje gimnastike, a to vojska ovom narodu omogućuje. I u tom smislu dopunjuje i porodicu, vaspitava, i školu obrazuje, i crkvu produhovljuje, i vojska, i sve ostalo. Znači ono pitanje šta će nama vojska zapravo nije umesno pitanje. To nije umesno pitanje jer nit mi nekog diramo, nit nas neko dira, niti će da nas dira. Pokazuju obaveštajni podaci koje smo iscedili iz raznih spijuna i ovih što se muvaju po našoj teritoriji i špijuniraju i otkrivaju bitne strateške podatke od kojih mi imamo podatke da neće ni, niko da nas dira, a imamo podatke ni da mi nećemo nikog da diramo. savremeni uslovi ratovanja, mi imamo iskustva evo, od 99. godine prošlog veka. Recite mi, da li se vojska osavremenjuje taj period je za nas bio jako značajan zbog toga što smo doživjeli jedan šok i shvatili da mi moramo da se prilagođavamo za 21. vek. Posle šestomesečne obuke na kompjuterima, na videoigrama, naš vojnik može da vozi avion recimo – svemirski brod, raketu, da se bori sa Marsovcima, da macuje, zna Tetris i druge neophodne strateške igre. Svaki vojnik u svom kompletu ima Tetris aparat i Game Boy sa temama iz ulične borbe i raznih agresija na gradove, urbane sredine, forsiranja planine, kao što sam rekao. Onda, komandos, onda Super Nintendo za formacijske vežbe. Naš vojnik je neka vrsta Toma Raidera sad mogu da kažem evo vama javno. Znači, nema problema. Ako nas bilo ko napadne, mi smo spremni. To hoću da čujem. Da nema to... problema, jer i unutrašnji i spoljni neprijatelji su se prijavili, pri, pri, pritajili kao kumrije i tu paradna uloga vojske treba da samo predstavlja sve naše komparativne prednosti u ovom smislu i da zastrašuje ako treba i da odbija pretendente na teritoriju i ustavni sistem, poredak i ustrojstvo. A tu su još, naravno, i neki drugi naši aduti kao što je ženska jedinica za odvraćanje pažnje neprijatelju. To je ona takozvana striptiz jedinica, tako? To je ta striptiz jedinica, vi ste videli utorak na Madenvri, na ovoj smotri, da, šta je da. ona u stanju da uradi. Da, i predsednik se oduševio. I vi ste meri, videli kakva su merenja, do kakvih se došlo, na bazi merenja Zortovog efekta kod neprijatelja. Da, taj Zortov efekat, možete kratko, to je zanimljivo pitanje, nisam ja čuo pa, za taj... Pa Zortov efekat je e, količina straha koja je izazvana kod neprijatelja i ona se meri ježenjem dlake. Dobro, ukratko smo čuli e, znači te dve osnovne koncepcije, mada ste mi vi nekako krišom rekli da vojska ima i treću koncepciju koju vi nekako najviše privatno naginjete, ne mogu reći profesionalno, ne, pa ali privatno. Ne bih rekao privatno, nego ja bih rekao da vojska ima svoju koncepciju iz izučavanja savremenih ratova, savremenih koncepcija. Mi smo došli do zaključaka da mi treba da usvojimo jednu novu koncepciju, predložimo novu koncepciju koja mislim da da može da parira ovim dvema koncepcijama. I Dobro. ratovi neće biti kao što su bili. To se vidi da, ovih dana, tako? Pa evo, posle New Yorka i Daytona ništa neće biti isto. Terenska borba u svemiru, naši se pripremaju, ratovi neće biti kao što su bili, evo to je primer Afganistana, više neće biti e, više će biti, da kažem, psihološki, taktičko, operativni. Jer jedinica za sejanja straha koja u mirnodovskim uslovima seje krompir ručno, ne može da se ukoljuči u rat svetova. A čekajte, rat svetova, to je malo rogovatno, rat svetova, svemir ste pominjali. Pa vojska ima pouzdane podatke da se priprema rat svetova. Dobro, to su obaveštajni podaci. Obaveštajni podaci i kad kažem naša zemlja, mislim na celu planetu. Dobro, hoćete pojasniti to, mislim, rat svetova, svemirci, šta ste hteli? budalaština, imamo koliko hoćeš. I samo ste još vi, vi falili da dopunite jugoslovenski repertoar. Izvolite. Pa evo, ja sam vam govorio o našim podacima da prema našim obaveštenjima sve su češći susreti sa svemircima. Mi nemamo još sasvim detaljne podatke o čemu je reč i o kome se radi, ali ja ću vam reći moje lično iskustvo. Na goli na manevrima Ja da. sam u jednom trenutku bio u jednoj neverovatnoj situaciji, bio sam otet od Kola strane si? svemirskog broda, svemir letećeg tanjira takozvanog i bio sam, proveo sam dva sata u jednoj neverovatnoj situaciji u utrobi tog svemirskog utrobi broda. utrobi tog svemirskog broda. Video sam njihovu najsavremeniju tehniku. Video sam sa kim mi imamo posla u 21. veku. Čekajte, svemirski brod pravi? svemirski brod. Pra, oni su pre svega na mene krenuli sa psima. Ko ja krenuo sa psima? Na goli kada sam ja otišao malo sa strane, to je bila jedna manevarska vežba, krenuli su sa psima na mene. Neko je krenuo na mene. Da. Ja sam video laveš, čuo sam u magnovenju kako sam bežao, kako me šibalo ono granje i lišće, kako sam bežao ko šumu. I ja sam se setio jednog starog hajdučkog trika, i namazao sam telo izmetom. Došli su do mene, kad su došli do mene, nije im na pamet palo da me u krizu i od tada kantica, odnosno konzerva sa izmetom je sastavni deo naoružanja i ja sam jedini način da se oslobodim svemiraca je bio da primednim ovo strateško naoružanje. Posle dva sata mučenja, raznog ispitivanja, odvajanja glave, ruke, tela, svakakvim tehnološkim Čudima. mašinama, Oni, takvi sluzavi i lepljivi, na Pešterskoj visoravni provozali su me dva kruga u tanjiru i posle dva kruga brzo otvorili prozore i ja sam u jednom trenutku uspeo da iskočim kroz prozor. Otišao sam kod nadležnih organa, prijavio slučaj i od tada mi u stvari... Pomno posmatrate šta se dešava. Posmatramo šta se dešava i pripremamo se. Zbog toga onaj terarijum koji ste videli u, na Raštabu služi za izučavanje izgleda svemiraca i konstruisanje specijalnih or oružja protiv svemiraca. Mi računamo na razne njihove osobine da su oni potencijalno i sluzavi i lepljivi. Možda su u pitanju zglavkari, crvi, komarci. Mi znamo i imamo pouzdanih podataka da će držati ljude kao sirovinu za krv i da će piti krv kao prerađenu sirovinu i da treba da se To je naša, naš predlog i naša koncepcija da se povežu svetske i zemaljske sile protiv vanzemaljaca. Sjajno, hajde da čujemo jednu pesmicu pa ćemo da privedemo emisiju kraju. slušalci na talasima radija 021. Razgovaram sa gospodinom potpukovnikom prve klase Tugomirom Kajsičaninom. Telefonske linije su se usijale i mi smo, nažalost, moram da se izvinim svi našim slušalcima, morali smo da ih blokiramo kako bi uspeli da kažemo sve ovo što je bilo za reći, a bilo je dosta toga. Ekonomska koncepcija, paradno odbrambena i sada ova treća koja je kako bih je nazvao, svemirska koncepcija? Ova koncepcija je u stvari priprema za rad svetova. Gospodine potpukovniče, recite mi da li vojska paralelno sve ovo radi i da li je spremna, da li možda jedno odvlači pažnju od drugog i... Iako u otezanim uslovima, odmah moram da kažem i da priznam, iako sa smanjenim nivom priliva sredstava, mi se na sva tri polja paralelno pripremamo i izvršava naše redovne zadatke kao i posebne zadatke. Maksimalno se znači angažuje. To je, građanstvo nema razloga za brigu. Građanstvo tako? može mirno da spava, osim ako nije, ne bude u pitanju e, ovo zaprašivanje i u zimskom periodu bit će zagrevanje vaznim avionima leja zbog rane zelene salate. Neko je na telefonskoj liniji, dobar dan. Izvolite, slušamo vas. Ovde je gospodin priručni admiral Vasijanskog broda. Da, zanimljivo. Inače, ako kome već poznajete po glasu. Ja vas ne poznajem, možda vas moj gost Vanzemaljac naše armije ili... Vama poznat kao vanzemaljac na 021 radiju. Imate li pitanje za naše goste? Pa, kako ne bi imao pitanje, ozbiljno pitanje. Izvolite. On je govorio o tim psima besnim. To su naši besni psi koje smo mi pustili. To je inače nama služilo za čuvanje granice i za čuvanje straže, na primjer. Dobro. E sada, ja bih tu pitao kako je stvar sa ostalim životinjama, budući da vi imate dosta životinjskih vrsta na ovoj zemaljskoj kugli. Na primjer, počet ćemo od pavkovića, pa aj ovaj, sad njega, on je general, nego imamo mazgu, M4, četiri noge mislim, razumete, za tegljenje, za transportovanje, znači samar, znate već kako ide. Da, da. Sve to imamo, znači, ne imamo, imate, vi imate, vi u vašoj vojici imate. Dobro i vi kad se približite, u redu, da, pa, jasno. Pa, e, sada ja vas slušam i tako to napredno meni deluje izlaganje, o kako sam ja čuo od vašeg... Gospodina Kajsičanina. Da, podpukovnika prve klase, da zaista mi mislimo da pošaljemo nekoliko pitomaca no, od vas u vašu akademiju, da se priuče o zemaljskim uslovima rada. Jer mi zemaljski ne možemo da shvatimo još sve te detalje poljoprivreda, onda zemljostrugarstvo, zemljo... O, o, ovaj, kako zveš, to gospodin potpukovnik rekao prve klase. Da. Gospodine, hvala vam. Evo, čuli smo pitanje, da. nemamo mnogo vremena. Možda nije loše ovo što je rekao ja gospodin saradnja kao provokaciju neku ili... zbog toga što mi ne očekujemo da do te saradnje dođe, nego da vanzemaljci će vrlo dugo, dug vremenski period da ispituju naše potencijale i naše snage, između ostalog i na ovaj način. I to je jedan oblik specijalnog rata kojima će pokušati da skrše moral naših borbenih, ovaj, naše borbene pripravnosti. A vi samo da kažem i da upoznam građanstvo da na treninzima naš dobro obučen vojnik sa 15 minuta jutarnje gimnastike, goloruk može da skrši dva transformersa, na primer. A samo ima kalemaricu ono? Ima samo lasersku kalemaricu u rukama, a vi znate da transformers menja oblik boju i boju, čud. formu, miris. I čud. I čud. I da je vrlo teško u tim savremenim uslovima bez dodatne obuke, kažem, kompjuterske, od kompjuterske do ovih aktivnih svakidašnjih zadataka mora da prođe svaki vojnik, a između još mora da prođe i ovaj patriotski deo, a onda još bih naglasio mi imao i takve jedinice kao što su Ronilačka pešadija, Vi znate da. da mnoga oružja ne mogu ispod vode da idu. Ova svemirska, a ronilačka pešadija je u stanju da po principu preživi sam. Provede 30 dana u uslovima ispod vode. A nije loše u Crnoj Gori vreme... radi za, za privredu, je li tako? Izranje morske zvezde, ježave, lovi rakove, ili tako? To se sve na tržište plasira, pogotovo ovi ježevi bez bolja, a te bolje se ne čiste na obali, nego odmah u vodi se čiste, tako da je najmanja Obala mogućnost se ne prlja. povređivanja turista, što domaćih, što stranih. Imamo još nekoga na vezi, dobar dan, izvolite, slušamo. Dobar, samo, samo kratko i brzo, molim. Da, halo? Da, da, slušamo. Pa nisam razumeo dobro ono javnom tenderu za prodaju vojske. Ja sam zainteresan ako bi bio tender javan za sve moguće učesnike, ja bi se javio i bi zainteresao sa, da uložim kapital i da kupim. Da, da. E, Hvala zamislite mogućnosti koje bi se posle javile i kako bi to izgledalo. Molio bi da prokomentariše gospodin Ponoš. Da, hvala vam. Da li će biti tender ili ne, to se još uvek ne zna. Tender, Mogućnost za sada to što tako. se zna je samo za, za priključke na strateške mašine. Na primjer, vi možete da razne kuke, drljače, tanjirače i sve to e, uđete sa 49% Više znači u ovom ekonomskom delu. U znači. ekonomskom znači... delu, da, da. s tim što vojska za sada zadržava prioritet vlasništva nad, nad ovim dejstvenim sredstvima. To da. znači vi E, ste vlasnik priključaka za tank, poljoprivrednih priključaka za tank ili avion, a samog tenka? A samog tenka je vlasnik vojno lice koje se uključuje u, u tender zbog prioriteta i minulog staža. Dobar dan i vama, slušamo vas samo kratko. Pukla nam je linija, ali vreme je da odjavljamo emisiju. Ovo je bilo zaista brzo i napeto. Mnogo toga je gospodin rekao, mnogo toga je ostalo nedorečeno. Ja se još jednom izvinjam slušalcima što smo morali da blokiramo linije, da bi sve rekli, a opet nismo rekli dovoljno. Gospodine generale, još za kraj recite koju. Evo, ja bih pozvao na Aero Meeting u nedelju na Čenej. Vidjet ćete desentnu jedinicu za sejanje buranije sitne. Наче будкой.